mwakoze kuba muri menshi mwahisemo radiyo isanganiro inama isumba ingimba amahoro mu makuru mu kirundi yo kuri uyu wa kabiri eh, nayo tukayahera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize ibyaha byakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo irindwi na kabiri ngo ni ubwoko ngo ni eh, ihonyabwoko nako byakorewe abahutu byaraye bishyikirijwe n'umukuru w'umugwi ujeje kurondera ukuri no kurekuriranira severe ni muri ano makuru mu runani rw'abacikacumu bakozwe kuba bakozwe ko n'ubwicanyi bwakorewe abahutu mu gihumbi kimwe n'amajana cenda mirongo irindwi na kabiri barashima icegeranyo catanzwe n'umugujejwe kuri no kurekuriranira Sever cemeza ko habaye ihonyabwoko ku bahutu mu 1972 ni mu gihe muri ase genocide Cirimoso bo babona ko umugwi Sever atari wo warujejwe gutanga intumbero canke izina ku bwicanyi bwabaye mu 2001 mu gihugu c'u Burundi twafitiye na bucana yandi y'amagara y'abantu iyo no munsi kaba yagira kubijanye no kumererwa neza k'umuntu no mu kibano cyo umuntu sayo gusa tubafitiye n'ayandi mukamugiye kuyashikirizwa nanje Jerome Hakizimana kubw'uruganda kwa Radio Isanganiro ugutuma mvuga mukanyumva ni se Hafine Hakizimana nongeye kubaha ikaze gushikiriza icegeranyo ku matohoza ku bwicanyi bwabaye mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri imbere y'abashingamateka amateka nivyo mukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha severe yagize kuri uno wa mbere mu cegeranyo yatanze pierre Claveanda yicariye yemeje ko ivyaha vy'ubwicanyi bwakorewe ubwoko bw'abahutu ari ihonyabwoko ico cegeranyo kikaba kivuga ko abategetsi bo muri iprona b'ico gihe bagize uruhara muri iryo honyabwoko mu nyuma yaho bibaho mu bibazo byaciye bikurikira ikigera cya kabiri cy’umukuru w'inama nshingamateka Abel Gashatsi akaba yabajije umukuru w'urwo rwego Severa igituma bitirira umugambwe Iprona ibikorwa byakozwe n'abantu iyi mvugo mwavuze cyane cyane muri conclusion bavuga muti abari bafise amabanga ahambaye mu mugambwe w'abadasigana Iprona ico la responsabilité yofata umuntu nkuko no mu wundi mugambwe ashobora kuba umuntu akora ibicanke biriya kuri ivyo umukuru w'umugwi akaba yishuye ko bakurikije amategeko twe turiko turavuga iprona tuvuga l'organisation l'institution nk'uko bavuga uti gisoda saba ikigongwe nk'uko bavuga uti leta saba ikigongwe ivyo biraba muri droit administratif bayita une responsabilité institutionnelle itandukanye na responsabilité des individus itegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka Sabine nta karutimana nawe akaba yaragarutse ku kibazo co kukingira ivyabona vyatanze amakuru basomye raporo mbere nditonda nsanga muravuga amazina y'abantu batandukanye abari bafise ibyo bajejwe bafise ibyo babazwa ariko muravuga n'amazina sinzi ko navuga ibyabo na retemwa bashikiriza uko babibonye mukerekana na aderese zabo namye nibaza nti nubwo nzi mwibwirizwa rigenga severa bitegekanije ko abo bantu bakingi ubwo by'ukuri uno munsi ko bagiye ahabona bikamenyekana bati temo naka yashikirije iki temwe naka yashikirije ubwo abo bantu barakingiwe koko umukuru w'umugwi severa akamenyesha ko atakibazo baragira gushika zino saha mwibwirizwa dufise mwaduhaye hari ikintu cerekeye protection des témoins turacagikorera ko ntituragishira mu ngiro nk'uko tubyifuza ariko hari ibintu byibonekeje mu gihugu ba nyakubahwa ni uko protection ya mbere twaba tuyisigura ni protection y'umuntu wenyene ni protection ya communauté aho twaciye gushika uyu munsi nta ngorane ni iraba ico cegeranyo kikaba catanzwe mu nyuma y'amatohoza yabaye mu ntara za Makamba Bururi Mwaro Muyinga na Kayanza umugwi CVE aho kaba wasabwe kugira n'amatohoza ku vyabaye mu mwaka y'igihumbi kimwe n'amajana n’umunani, n'igihumbi kimwe n'amajana gatatu. shira irambona urakenuye tukiri muri ico gisata nyene mu runani rw'abacikacumu babakozwe ko n'ubwicanyi bwakorewe abahutu mu 1972 barashima icegeranyo catanzwe n'umugwi ujeje ukuri no kurekuriranira Sever cemeza ko habayeho nyabwoko ku bahutu mu gihumbi kimwe mirongo irindwi na kabiri François Xavier Nsabimana rongo yugo runani akavuga ko kuvyemeza gusa bidakwiye ariko ngo inshumbusho kubakozwe ko nayo mabikwiye kubaho akemeza ariko ko ivyo bidasubiza inyuma ugusubiza hamwe abarundi ahubwo ngo bije kubikomeza tumukurikire ari kuri, kuri mikro ya Jean Marie Mayonga ako kabi kabishe kaguye Burundi hakaba ihonyabwoko ryakorewe abahutu y'uburundi none murumva yuko ubu biciye mu matohoza yimbitse bigakogwa n'abahinga bizi by'amategeko umugwi Seve waraye urivumereye inama nkenguzamateka na nshingamateka nayo iravyemeza twebwe tuvuga duti ni ukuri kwatsinze kandi uko kuri kwatsinze kwatsindiye abarundi bose novuga nti kwatsindiye n'isi yose kuko ikibi cihonyabwoko ni kibi kiraba ikizina kiremwa muntu wese kwemeza ntibyikwije ku bwabyo ego nibyo urya mukuru w'umugwi severe yarabishikirije ni intambwe atari ntoyi ni intambwe ikomeye cyane mugabo harakenewe ko leta ica ishiraho itegeko rijanye no kwemeza iryo nyabwoko ryakorewe abahutu b'i Burundi hejuru yaho abarikorewe ndetse n'abari rokotsemwo n'imfuvyi n'abapfakazi hari ibintu byinshi bakeneye bija mu ntumbero yo gutunganirizwa birakenewe ko abacu bishwe bavugwa ko arabamenja bakugwa ko ico ceyi murazi yuko hari abantu benshi banyaze ivyabo aba ari amazu aba ari amaparasere dusaba yuko twobisubizwa François Xavier Nsabimana akaba arongoye urunani rw'abacikacumu bakozwe ko n'ubwicanyi bwakorewe abahutu mu gihumbi kimwe n'amajana kabiri umugwi Sever ariko ngo si wo ujeje gutanga intumbero canke izina ku bwicanyi bwabaye mu gihugu c'u Burundi ku bwa Terence Mushano icegera c'urongo ishira ACE Genocide Cirimoso ngo u Burundi ngo ubundi leta y'u Burundi niyo yari kuba yarasabye kwishira hamwe mpuzamakungu oni rishiramwo abahinga baryo nkuko amasezerano yarusha yabitegekanya Sever ikijaho tumukurikire umugwi Sever ntufise uburenganzira bwo gutanga intumbero y'ihonyabwoko Ugwego rushobora kuvuga ihonyabwoko cyo mu gihugu icari cyo cyose. cyafashe ubwoko ubwo ari bwo bwose cyangwa amadini ayo yose ikintu cyose cyamaze ubwoko ubwo ari bwose ni ishyirahamwe mpuzamakungu oni ushima ari hajya mu mugwi wa mbere severe yarusha bakibitegekanya hategerezwa kuzamo n'abari muri oni leta y'u Burundi yarase kubashyiramo ni ukuvuga ko intumbero yari yahejeje gutorwa ikindi cyerekana ko ihonyabwoko cyangwa umugwi canke n'izindi nzego zose z'igihugu dutangira ku karorero k'ihonyabwoko ry'abayahudi si umugwi severe w'abadage bo kuri itirere n'ab'inyuma ya itirere si umugwi w'inama nshingamateka y'abadage washobora abaserbe muri egise yugosiravi si umugwi severo muri egise yugosiravi wabishobora kubishyiraho leta y'u Burundi yari gusaba oni igashyiraho umugwi mpuzamakungu ukaraba ko ariho nyabwoko ry'abahutu nuko ariho nyabwoko ry'abatutsi none bangira iki gushiramo bo muri oni ni ukugira ngo ikinyoma ntigikubitirwe hakubuye nka INSS na ONPR gutebutsa ibikorwa by'uwo mugambi mu nama igirindwi yabegwa no gutegekanya kazoza kuri uyu wa mbere umukuru w'igihugu yibukije mwe nayo mashirahamwe kwa mafaranga mafaranga batunganya araya ba nyene kuziganya tumukurikire ugukingira no guteganiriza kazoza abenegihugu ni umwe mu migambi idasanzwe uburongozi bw'igihugu bwishinze bisubiye hariho n'imigwi idasanzwe ariyo aba bageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga abo tubavuga kuko amagara yabo atabakundira gukora ibikorwa bituma bagwiza umwimbu ariko bakaba bakeneye kubaho nabo nyine ku bijyanye n'abageze mu zabukuru n'abakukurutse eh, abageze mu zabukuru bakukurutse bobo basanzwe bavuzwa bidatamye cyane bisubiye hariho n'umugwi washyizweho uri kuratwigira neza ingene boronka imperekeza yisununuye muri uko gukukuruka kwabo kandi itegurwa ry'uwo mugambi rikaba riteye ku ntambwe ishimishije twizeye ko uri mu nzira yo gushyirwa mu ngiro abo byerekeye uno munsi cyangwa ejo borema kuko nagira ndabwire ko ajya amahera mu ofise saa y'iwanyu saa inesesi saa wenepere saa ya ni amahera y'abajya bakotije mwebwe muri abakozi babo umukuru w'igihugu acinjira mu mabanga yo kurongora igihugu yemereye abakukuruke bakoreye leta ko bagiye kuronswa agahembo ka buri kwezi baronswa bakiri ku mirimo hamwe no kuvuzwa ku buntu ariko amakuru uruganda rwa radio isanganiro rukesha abegereye ishirahamwe ry'abakukuruke mu Burundi akavuga ko ivyo bemerewe na kizigenza w'igihugu batarabironswa tubandanirize ano makuru mu ntara ya Bururi aho batatu kuri bane barongoye amazone agize komine Rutovu y'intara ya Bururi bahagaritswe by'imfatakibanza mu mabanga yabo kuva kuri uyu wa gatandatu mu gihe umukuru w'umutumba Kajondi muri iyo komine nyene yakuwe mu mabanga yiwe mu byo bagirizwa harimo kurenga ibigo no kunyuruza amafaranga y'amakoperative sangwe mu biro vya buramatari w'intara ya Bururi bakamenyesha ko inyuma y'imisi 15 ingingo ntabanduka izosohoka Jean Pierre Misago mu kanama k'umwiherero k'inama ya komine rutovu kuri uyu wa cumi n'umunani kigarama turimo umukuru w'umutumba kajondi yarakuwe mu mabanga yiwe abarongoye amazone ya muhweza muzenga na kajondi muri iyo komine nyene ya rutovu barahagarikwa vy'imfatakibanza mu mabanga yabo hasigara gusa uwurongoye zone condi amakuru ava muri bamwe mu bahanuzwa jambo ba komine rutovu avuga ko bamwe muri abo bahagaritswe by'ifatakibanza bagirizwa kurenga ibigo no gutunga bahabara abandi ngo banyuruje amafaranga ya koperative sangwe abandi nabo ngo ntibacitaho ibikorwa by'iterambere rusange byiyongera ku kutubaha inzego bamwe muri abo bahagaritswe by'imfatakibanza co kimwe n'uwakuwe tubabajije barahakana ivyo bagirizwa bakavuga ko ihagarikwa ryabo canke ikugwa ryabo rifise ikindi rinyegeje kuko batigeze batumwa ko n'inama ya komine rutovu ngo biregure kuri ivyo bagirizwa kuri ico kibazo honorable jerome bikorimana arongoye inama ya komine rutovu avuga ko umusitanteri wa komine rutovu yabumbirije kandi ngo abo barongoye amazone ingingo ya nyuma yo kubakura ifatigwa kwa buramatari w'intara mu biro kwa buramatari w'intara ya bururi bamenyesha ko bafise iminsi cumi n'itanu kugira ngo bafate ingingo ya nyuma jean Pierre Misagi bururi radiyo isanganiro Ampere Misago urakenuye ibibanza byo kwiyubika bitasona birahagaritswe by'agateganyo mu gihugu cyose bushikirangaje bw'umutekano bumenyesha ko ivyo bibanza biri mu bituma indwara ya COVID irandagata mu bantu mu itangazo kwa menyesha makuru Pierre Nkurikiye avugira ubwo bushikirangaje avuga ko ibihano bitekanijwe kubazo birenga ko uh, uh, gihindurwa kimurikwa ku kibuga cy'umupira w'amaguru agasaka kayina runyonga hafi y'ibiro by'iyo ntara bamwe mu bapima aho ku kibuga bavuga ko ubwo bwinshi bwari gutuma abantu bagera begerana cyane bashobora kuhanduzanya mu bajejwe intwaro n'amagara y'abantu ingozi basaba abantu gukurikiza gusumba za ngingo zo kwikingira corona virus ngo nk'uko ubu abandura ari benshi Apollinaire Muzagara mu gisagara cya abantu bahora bipimishiriza ku bikuru hafi y'ahari uburuhukiro hafi haruhirikwa ubutumwa bubwira abarongoye abandi ko kubera ibiti byiza bikinisha ari byinshi icyo kibanza kikarengerwa ko rero kuva kuri uwa kabiri aho bapimira korona virusi hahindutse abantu benshi bahuriye rero kuri uyu wa kabiri mu gitondo ikibuga cy'umupira w'amaguru agasakaye na runyonga hafi y'ibiro bikuru by'intara nk'uko ibiharuro biri ku dupapuro baha abaje kwipimisha turiko inomero bageze ko ibyerekana abarenga ibihumbi bibiri baramaze gusimwa uwo mugero wa coronavirus aho ku bikuru bya ngozi ku gicukiza gisubiriye kugaruka haraciye indwi irenga naho atagisigira byose ku magara y'abantu batanga by'abandi birahimbuza muri iki gihe bamwe mu barongoye amakaritsiye yo mu gisagara cya ngozi avuga ko atangwa bitanu borenga hatabonetse uri ku munsi abarongoye intwaro hamwe n'abajejwe amagara y'abantu n'iyo ntara ngozi basaba abanyengozi reka n'abagendera iyo ntara gukurikiza gusunga uko byahora za zo kwikingira korona virusi cyane cyane muri iyi minsi mikuru iheza umwaka ingozi somari mugagara havyo isanganyika buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu bucana yandi yo kuri uno wa kabiri hibayagira ku bijyanye no kumeregwa neza k'umuntu mu kibano no mu kibano ciwe ibishobora gutuma umuntu ameregwa neza biratandukanye bikavana n'ingena aremetse cyangwa uko yavutse cyane kandi ninge n'ingena ze no kwizera yize ibijyanye n'inyifato hasigura ko ibyiyumviro vyiza gutegura no gushikana imigambi ari bimwe mu bimenyetso vyo kugubwa neza k'umuntu no mu kibano ciwe ornella mucho. kumererwa neza k'umuntu no mu kibano ciwe ngo biragaragara ku mubiri mu bikorwa no mu nyifato zeno kwizera yize iby'inyifato asigura ko ibituma umuntu agubwa neza ahanini biva ku kungene yiha amahoro bikavana kandi n'ubuzima abayemwo birashobora kumva kuko aremetse uko umuntu yavutse ushobora kuvuka umeze neza ufite amagara meza cyangwa nawe ukavukana ubumuga cyangwa ukugoyagoya akanaka bivuye ku kuntu wavutse hanyuma ikindi gituma umuntu amererwa neza cyangwa agubwa neza ni ingene abayeho ninge nabanyeho n'abandi bavuze kumererwa neza arabivuga bafatiye ku buryo umuntu afise ariko dufatiye muri rusange ukumererwa neza umuntu biva kuri we ubwa mbere ngene wiha amahoro n'ingene rondera umunezero wawe n'uw'abandi ikindi naco ni kwa kundi abanye n'abandi uba mu karere canke mu kibano kirimo umudugararo n'imiryango ico twita les violences ntivyoroshe ko umuntu aba abaho neza ngo tuvuye ko aguwe neza asigura ko hari ibimenyetso bigaragara ko by'ukuri umuntu amerewe neza kuba ari umuntu afite ibyiyumviro byiza ashobora kwishinga imigambi akayirangura ariho kandi no kuba yubahiriza imico n'imigenzo yahabaye mu kibano rero uwo muntu rero tumuravye no tuvuga tuti turavye ibyiyumviro vyiwe ibyo akora ni umuntu ari ku rutonde mbere ugasanga n'umuntu n'abantu mu kibano barondera tumuhanuze uwo hanuye amuhanura ibintu bizima ko ibyiyumviro byo biraraje aganira yitaho abandi ababarana n'abababaye anezerana n'abanezerewe hanyuma hari abarabira ku mubiri iyo umuntu aguwe neza si umuntu by'ukuri yamashyira umunywera gushyira umunywera ni ukuvuga umuntu ahera ku munsi ku munsi yiherera ko utabona ikimwondesha ni umuntu uvuga uti ndamuravye agaragara nk'umuntu afite ubuzima arafise inguvu arasa neza tuvuze kuvyibuha no hava ndenza kuko twovyibuha kugera kugera uruhe mugabo kumva kubona ko umurabye atari umuntu yiraburaniwe acobewe amwesha ko igihe umuntu ataguwe neza ari wabyumva ubwa mbere mu nyuma n'abandi bagaheza bakabibona hariho nk'ibigaragara mu nyiyumvo wewe arabyumva akavuga ati jewe namenetse umutwe namandushe eh, ndafise ingorane zo gutora itiro Ornella Muco n'umuhinga murakenuye ni no kuri iyo nkuru yawe duce turangiriza ko amakuru twa tubafitiye mwakoze kuyatega abiri yakoze Serafine Hakizimana afashije mu buhinga bw'ivyuma Jerome Hakizimana nariko ndabashikiriza ku bw'uruganda rwa Radio Isanganiro ndabikebanuye mubandanye mugira ibihe byiza na Radio Isanganiro